Hemengo ofizialek ere departamendu mailan bozkatuko dute bi zerrenden artean. Jean-Jacques Etxeberirena, eraikuntzaren federakuntzak, CGPM eta lantegiak sustengaturik, urbileko gambara bat aldarrikatu du berak, ipar euskalegiari zuzendua gehiago, bestaldean UPA, Union Profesional des Artizan, orain arte kargutan zena, Gerard Gomez buru, Gerard Gomez taksi gidaria damiagitzen, eta hogeita ma bost pertsonako zerrenda eramanen du, Zerrenda untan parekotasunez iparaldea eta biarnoko artesauak akertzen dira, departamendu mailako ordezkatzea baitu helburua. Gerard Gomez, zerrenda burua. La chambre des métiers est un établissement Ofizialen gambara departamendu mailako erakunde publikoa da, beraz zerrenda ere departamendu mailakoa izaitean nahi ginuen. A parite, quasiment. contrairement à nos concurrents, oui, qui euh, représentent euh, Gure euh, aurkariek iparaldea ordezkatzen dute gehienik eta eraikuntza arloko lanbideak. des activités du bâtiment. Je ne vois pas par exemple un seul garagiste dans cette liste. Instituzio mailako aldaketai aurre egin beharko dela errandu ere zerrendaburuak bai elepa baita euskalde handiari begira. Oui, il y aura ce, ce, gros pôle côté Pays Basque, mais euh, bon, le, le Béarn est en train de, de s'organiser aussi. Hein. Il va y avoir des EPCI euh, qui vont certainement se créer euh, sous une forme différente. Ce qu'on veut, c'est être une force départementale pour pouvoir peser aussi au niveau de la région.